บุ๊กทูสามสิบหกการขนส่งมวลชน les transports publics les transports publics ป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนคะ où est l'arrêt du bus Où est l'arrêt du bus รถเมล์คันไหนไปกลางเมืองคะ Quel bus va dans le centre-ville Quel bus va dans le centre-ville ดิฉันต้องไปสายไหนคะ Quelle ligne dois-je prendre Quelle ligne dois-je prendre ดิฉันต้องต่อรถไหมคะ Est-ce que je dois changer Est-ce que je dois changer ดิฉันต้องต่อรถที่ไหนคะ Où dois-je changer Où dois-je changer ตั๋วรถราคาเท่าไหร่คะ Combien coûte un billet Combien coûte un billet กี่ป้ายก่อนจะถึงกลางเมืองคะ Combien y a-t-il d'arrêts jusqu'au centre-ville Combien y a-t-il d'arrêts jusqu'au centre-ville คุณต้องลงรถที่นี่ค่ะ Vous devez descendre ici. Vous devez descendre ici. คุณต้องลงข้างหลังค่ะ Vous devez descendre à l'arrière. Vous devez descendre à l'arrière. อีกห้านาที รถไฟขบวนต่อไปจะมาค่ะ Le prochain métro arrive dans cinq minutes. Le prochain métro arrive dans cinq minutes. อีกสิบนาที รถรางขบวนต่อไปจะมาค่ะ Le prochain tram arrive dans dix minutes. Le prochain tram arrive dans dix minutes. อีกสิบห้านาที รถเมล์คันต่อไปจะมาค่ะ Le prochain bus arrive dans quinze minutes. Le prochain bus arrive dans quinze minutes. รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่คะ Quand part le dernier métro Quand part le dernier métro รถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่คะ Quand part le dernier tram Quand part le dernier tram รถเมล์เที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่คะ Quand part le dernier bus Quand part le dernier bus คุณมีตั๋วรถไหมคะ Avez-vous un billet Avez-vous un billet ตั๋วรถหรือ ไม่มี ดิฉันไม่มีตั๋วรถค่ะ Un billet Non, je n'en ai pas. Un billet Non, je n'en ai pas. งั้นคุณต้องเสียค่าปรับค่ะ Alors, vous devez payer une amende. Alors vous devez payer une amende.